Y em, en las comisiones informativas que son abiertas van ciudadanos, van representantes de las asociaciones y reciben parte de la documentación solo en euskera. Y desde luego los euskaldunes tienen eh, muchas voces que hablen por ellos y yo creo que la unanimidad, que la unanimidad en la defensa de sus derechos. Pero es que los castellanoparlantes no es así. Y alguien tiene que alzar la voz también para los castellanoparlantes.